Die openbaring, hoofstuk 5 In die rechterhand van hom wat op die troon sit, het ek een boekrol gesien wat aan die voor en aan die achterkant volgeskrywe was, en wat met sewe seels goed verseel was. Toe het ek een sterk engel gesien, wat met een harde stem uitroep. Wie is waardig om die boek oop te maak, dier die seels daarvan te breek? maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is die waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam, groot die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê: en die ouderlinge het gekniel en God aanbid.